і разом з генералом Леклерком входив до Парижа. Повірте, це нікого вже не цікавить. У мене чотири рани. Кулеметна черга черкнула по ребрах. Але тільки жебраки в наш час заробляють на каліцтві. Поетам це гірше вдається. Француз поплескав мене по плечу. Колись я любив писати про минулі битви. Моя перша поема була, уявляєте, про Жанну Дарк. Досі не можу знайти видавця для неї. Він засміявся, і сивий чуб француза затанцював над коричнево засмаглим чолом, де глибокі зморшки котилися, наче хвилі в скаламученій річці. Я сказав щось про фашистів та реваншизм. Мене перебили. Поїдьте, розкажіть про це фашистам. Тут зійшлися поети. Ми не можемо вирішувати чужі державні проблеми. Ми лірики. Можна було збожеволіти від безсилля, чужої інертності та всіх цих балачок. Та, на щастя, перемовився з редакційним водієм Івнін в телеграф. Репортер Майкл Сворд вмів водити машину і мав симпатичний Фіат 126. Але на конференцію поетів журналіст прибув редакційним фургончиком, в кузові якого містилась фотолабораторія, а біля керма радіотелефон для термінових репортажів. По червоному кузову біг синій напис із білими плямами газетних аркушів, намальованих між літерами. Сідаючи поруч із водієм. Я сказав, що газета узурпувала кольори французького прапора, і що недавно мені довелося летіти над білими скелями Дувру, звідки Гітлер обіцяв почати марш на Британію. Чи він водій чував про таке? Редакційний водій, на вигляд було йому не більше п'ятдесяти, жорстоко на мене глянув і змахнув рукою кудись на південь. Отам, коло Брайтона, ми лежали з кулеметами на дюнах і чекали гітлерівської висадки. Ми вбивали б їх і не брали б полонених. Коли б шваби все ж таки вдерлися до нас, ми вбили б своїх дітей і дружин своїх теж убили б. Живої Британії ми б їм не віддали. Це дуже погані жарти, пане. Пробачте, але і вам, може, не вдалося б вижити тут, якби почалась висадка від отих білих скель Дувру. Мене звуть Джеймс Сілкі, і я, запам'ятайте, дуже серйозно кажу це. Водій хряпнув дверцятами і вийшов із кабіни. Він не знав, що я іноземець він вчив свого недолугого землячка. І я задоволено подумав, що гарно знати. В Британії, крім поетів, є ще й водії. Тепер, стоячи біля вокзалу Вікторії, я згадав того шофера і пошкодував, що не назвався йому. Треба було назватися. У лондонському натовпі мені вбачалися знайомі з дому обличчя. Незважаючи на всі складнощі в роботі авіакомпанії ВА, вона наполегливо розганяла британські тумани й хмари і правильно робила. Мені вже було час додому, бо в чужому натовпі бачилися знайомі обличчя. Повз вокзал проїхала Віра в дорогому пурпуровому ягуарі. На задньому сидінні, у неї за спиною. Я та ледве встеріг крізь мале віконечко, посміхалася красива жінка Полін у червоному, немов малесенький вогник, що не дарує ніякого світла, випромінює лише трохи тепла, трішечки. На протилежному боці шосе Воксхол, крізь сіру туманну завісу з'явився і зразу ж зник у натовпі здоровий, гарно одягнений, з двома ногами, гринівський учитель історії. Андрій Іванович Поліщук.